แนะนำบทยูนุส บทยูนุสเป็นบทมัคคิยะมีร้อยเก้าองค์การเท่ความสนใจต่อการศรัทธาเช่น การศรัทธาต่อลอศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตและศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเป็นบทที่มีจุดเด่นในการชี้แนะไปสู่การศรัทธาต่อคัมภีร์อันกุรานซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาและ เป็นปาฏิหาริย์ยั่งยืนยงอยู่ชั่วกาลนาน ในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงเรื่องศาลและศาสนาทูตของอัลลอฮ์ไม่มีประชาชาติใดที่อุบัติขึ้นมานอกจากว่าอัลลอฮ์ทรงส่งศาสนาทูต เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง และพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง และยังแนะนำมนุษย์ให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขา ซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่พวกเขาจะต้องเคารพพระองค์แต่เพียงองค์เดียว ยอมมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์พระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานปัจจัยชีวิต เป็นผู้ทรงให้เป็น ทรงให้ตาย เป็นผู้ทรงจัดเตรียมและทรงปริชาญาณบนนี้ยังได้กล่าวถึงท่าทีของพวกปฏิเสธที่มีต่อสารและอัลกุรอาน โดยแจ้งให้ทราบว่าคำพีอัลกุรอานนี้คือปฏิหารที่ยั่งยืนที่ยืนยันถึงความสัจจะของท่านนาบี ผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น และยังคงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกะและเป็นปาฏิหาริย์โดยการท้าทายพวกปฏิเสธให้ประพันธ์มาสักบทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันพวกเขาสามารถทั้งทั้งที่พวกเขาเป็นเจ้าแห่งโอหาร และสำนวนทางด้านภาษาศาสตร์บทนี้ได้แนะนำมนุษย์ให้รู้จักคุณลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริงโดยการกล่าวถึงสัญญลักษณ์ แห่งอนุภาพและความเป็นดูเมตตาของพระองค์ที่บ่งชี้ถึงการจัดเตรียมความปริชายานของพระเจ้าแห่งสากลโลก และสิ่งที่อยู่ในจักรวาลที่เรามองเห็นถึงร่องรอยแห่งอนุภาพอันเด่นชัดซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ ความปริชายาน และการให้เอกภาพแก่อัลลอฮ์ได้นำมากล่าวถึงพร้อมด้วยหลักฐานทางด้านโสตประสาทแห่งสติปัญญาบทนี้ยังได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของดบีบางท่าน เช่นเรื่องของดบีนัวกับกลุ่มชนของท่าน เรื่องของนบีมูซากับวิรูนผู้เกลียวกล่ดและเรื่องของดบียูนุส ซึ่งชื่อของท่านเป็นชื่อของบทนี้ เรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ปรากฏอยู่ในบทนี้เป็นการชี้ถึงแนวทางของอัลลอฮ์ในการบริหารกิจการต่างๆ เช่นการลงโทษผู้อาธรรม และการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ศรัทธา บทนี้ได้จบลงด้วยการให้ท่านรอซูลสลลลอฮุอะลัยวะสลัมยึดมั่นต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์และอดทนต่อการต่อต้านและการทำร้ายในการเผยแพร่ศาสนาและจงอดทนจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินชี้ขาด ซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินชี้ขาดที่ดียิ่งบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามรอทิลกอายาตุลกิตาบิลฮะกีมอัลิฟลามรอ เหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคำพีอันชัดเจนอากานลินนาสอาจบันอันอูฮัยนาอิลารจุลินมินฮุมอันอันบิรินนาสวบัชชิริลลดีนอามานู قال الكافرون إن هذا لساحر مبين เป็นเรื่องประหลาดแก่มนุษย์หรือที่เราได้ประทานองค์การแก่ชายคนหนึ่งจากพวกเขา ให้ตักเตือนมนุษย์ และแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับตำแหน่งอันสูงณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า แท้จริงนี่คือนักมายากลอย่างแน่นอนอินนรับบักุมุลลอฮุลลดีขลักัสสมาวาติวัลอัรดฟีสิตตะอัยยามินทุมมัสตวาอะลัลอัรชยุดับบรุลอัมร ذلكم الله ربكم فاعبدوه ถ้าจริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าคืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในเวลาหกวัน แล้วพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์ทรงบริหารกิจการไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือใดๆ เว้นแต่ต้องได้รับอนุมัติจากพระองค์นั่นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า พวกเจ้าจงเคารพพักดีต่อพระองค์เถิดพวกเจ้าไม่ได้ใครควรดูดอกหรือ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ยังพระองค์เท่านั้นคือทางกลับของพวกเจ้าทั้งหลาย สัญญาของลอนั้นเป็นจริงเสมอ ถ้าจริงพระองค์นั้นทรงเริ่มการสร้างและพระองค์ทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธา และผู้กระทำความดีอย่างยุติธรรม ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขาจะรับเครื่องดื่มที่ร้อนจัดและการลงโทษอันเจ็บแสบ เพราะพวกเขาปฏิเสธศรัทธา هو ا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون พระองค์ทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าและดวงจันทร์มีแสงนวลและทรงกำหนดให้มันมีทางโคจร เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จำนวนปีและการคำนวณอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นเว้นแต่ด้วยความจริงพระองค์ทรงจำแนกสัญญาณต่างๆสำหรับกลุ่มชน ที่มีความรู้ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ท้จริงการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวัน และการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้น แน่นอนเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนที่มีความยำเกรงอินนัลลดีนลายัจูนลิกาอานวรดูบิลฮายาติดดุนยาวะตมอันนูบิฮาวัลลดีนุมอันอายาตินากาฟิลูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเรา และพวกเขาพอใจต่อชีวิตในโลกนี้ และพวกเขามั่นใจต่อมัน และบรรดาผู้ละเลยต่อสัญญาณต่าง ๆ ของเราชนเหล่านั้นที่พำนักของพวกเขาคือนรก นื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขนขวายเอาไว้อินนัลลดีนอามานูวะอามิลุสซาลิฮาตยะฮดีฮิมรับบุฮุมบิอีมานิฮิมตตจรีมิน ت ج ติฮิมุลอันฮาร ه ا ر في น ن ا ت ا น ن ع ي มแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี พระผู้บานของพวกเขาจะทรงชี้แนะทางนำที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา เนื่องด้วยการศรัทธาของพวกเขาภายใต้พวกเขามีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน ซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันกเกษมสำราญ د ع ตะ ه م فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر د ع و ด ه م أن الحمد لله رب العالمين การขอพรของพวกเขาในสวนสวรรค์คือมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านโอ้อัลลอฮ์ และคำทักทายของพวกเขาในนั้นคือความสันติ และสุดท้ายแห่งการขอพรของพวกเขาคือ การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์พระผู้อวิบาลแห่งสากลโลก ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ะหากอัลลอฮ์ทรงเร่งการตอบรับความชั่วของมนุษย์เช่นเดียวกับการเร่งของพวกเขาเพื่อขอความดีแล้ว แน่นอนความตายของพวกเขาก็คงถูกกำหนดแก่พวกเขาแล้วเราจะปล่อยบรรดาผู้ที่ไม่หวังที่จะพบเราให้อยู่ในความงมงาย เพราะการดื้อดึงของพวกเขาเ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون แล้วเมื่ออันตรายได้ประสบกับมนุษย์เขาก็จะวิงวอนขอเราในสภาพนอนตะแคงหรือนั่งหรือยืนครั้นเมื่อเราปลดเครื่องอันตรายของเขาให้พ้นไปจากเขาแล้ว เขาก็เมินคล้ายกับว่าเขาไม่ได้ขอเราให้พ้นจากอันตรายที่ได้ประสบแก่เขา เช่นนั้นแหละ ได้ถูกทำให้สวยงามแก่บรรดาผู้ละเมิดขอบเขตในสิ่งที่พวกเขากระทำและโดยแน่นอนเราได้ทำลายประชาชาติจากศตวรรษก่อนพวกเจ้าไปแล้ว เมื่อพวกเขาเป็นผู้อาธรรม และบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง แล้วพวกเขาก็ไม่ศรัทธาเช่นนั้นแหละ เราจะลงโทษกลุ่มชนที่เป็นอาชญากรแล้วเราได้แต่งตั้งพวกเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดิน หลังจากพวกเขาเหล่านั้น เพื่อเราจะดูว่า พวกเจ้าจะปฏิบัติตนอย่างไร وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي อินอัตตบิอุอิลลามายูฮาอิลัยอินนีอัคาฟอินอาัยตุรับบีอาดาบยมินอาซีมและเมื่อบรรดาองค์การอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาแล้ว บรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเรา ก็กล่าวว่า ท่านจงนำกุรอานอื่นจากนี้มาให้เรา หรือเปลี่ยนแปลงเสียจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าไม่สมควรแก่ฉันที่จะเปลี่ยนแปลงโดยพละการจากตัวฉันเองฉันจะไม่ปฏิบัติตาม เว้นแต่สิ่งที่ถูกประทานลงมา ให้แก่ฉันเท่านั้น แท้จริง ฉันกลัวว่าหากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาล ของฉันแล้ว จะได้รับการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ ฉันจะไม่อ่านอัลกุรอานแก่พวกเจ้า และพระองค์จะไม่ทรงให้พวกเจ้าได้รู้อัลกุรอานนั้น แน่นอน ฉันได้มีอายุอยู่ในหมู่พวกเจ้ามาก่อนหน้านั้น พวกเจ้าไม่ใช้สติปัญญาคิดบ้างหรือ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ดังนั้นผู้ใดเล่าอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่อหรอหรือผู้ปฏิเสธต่อบรรดาโอการทั้งหลายของพระองค์แท้จริงบรรดาผู้ทำผิดนั้น ย่อมไม่บรรลุความสำเร็จ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما และพวกเขาจะเคารพพักดีสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ที่ไม่ได้ให้โทษแก่พวกเขา และไม่ได้คุณแก่พวกเขา และพวกเขาจะกล่าวว่าเหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือเราณนะที่อัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะแจ้งข่าวแก่อัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินกระนั้นหรือพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และทรงสูงส่งง เหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีขึ้นและและมนุษย์นั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นประชาชาติเดียวกัน แล้วพวกเขาก็แตกแยกกัน และหากไม่ใช่ลิขิตได้บันทึกไว้ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าแล้ว แน่นอนก็คงตัดสินระหว่างพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกันและ แต่พวกเขากล่าวว่าทำไมอภินิหารจากพระผู้บานของเขาจึงไม่ถูกประทานลงมาให้เขา่งกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสิ่งเร้นลับนั้นเป็นของอัลลอฮ์พวกเจ้าจงคอยดูเถิด แท้จริงฉันนั้นอยู่กับพวกเจ้าในหมู่ผู้รอคอย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 ดังนั้นพวกเขาก็มีอุบายต่อองค์การต่างๆของเรา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าเราทรงรวดเร็วยิ่งในการแก้อุบายแท้จริงบรรดามาลายกาของเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเจ้ากำลังทำอุบายกันอยู่ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเดินทางโดยทางบกและทางทะเลจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าอยู่ในเรือ และมันได้นำพวกเขาแล่นไปด้วยลมที่ดี และพวกเขาดีใจกับมันทันใดนั้นลมพายุได้พัดกระหน่ำและคลื่นก็ซัดมายังพวกเขาจากทุกด้าน และพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาถูกล้อมด้วยสิ่งเหล่านั้น พวกเขาจึงวิงวอนขอต่อร้อนด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ว่าหากพระองค์ทรงให้เราพ้นภัยอันตรายนี้ แน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่ผู้กตัญญูทั้งหลายา ا أيها น ل ن ا อิน إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ครั้นเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขารอดมา และพวกเขาก็ทำความเสียหายในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมโอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงการทำความเสียหายของพวกเจ้านั้น มันเป็นอันตรายต่อตัวของพวกเจ้าเอง เป็นความเพลิดเพลินของชีวิตในโลกนี้เท่านั้น แล้วในที่สุดพวกเจ้าก็จะกลับไปหาเรา แล้วเราจะแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ إنما مثل ا ل ح ด ا ة ا ل د ن มาอินอั ن ซัลลาฮุมินัสสมา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 บางส่วนของมันมนุษย์และปศุสัตว์ใช้กินเป็นอาหาร จนกระทั่งเมื่อแผ่นดินได้ปรากฏความงอกงามของมันและถูกประดับอย่างสวยงาม เจ้าของของมันก็คิดว่าแท้จริงพวกเขามีอำนาจเหนือมันคำบัญชาของเราได้มาอย่างมัน ในเวลากลางคืนหรือกลางวันแล้วเราได้ทำให้มันถูกเจ็บเกี่ยวเสมือนกับว่า ไม่เคยปลูกมันไว้ แต่วันวานเช่นนั้นแหละ เราได้จำแนกองค์การต่างๆ แก่กลุ่มชนที่ใกล้ควรและเราทรงเรียกร้องไปสู่สถานที่แห่งสันติ และส่งชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางที่เที่ยงธรรม ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون สำหรับบรรดาผู้กระทำความดีจะได้รับความดี และได้เพิ่มขึ้นอีก ความหมองคล้ำและความต่ำต้อยจะไม่ปกคลุมใบหน้าของพวกเขา ชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์ พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون และบรรดาผู้ขวนขวายทำความชั่ว การตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วเช่นเดียวกัน ความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขา ไม่มีผู้คุ้มกันพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้ เสมือนว่าใบหน้าของพวกเขาถูกปกคลุมไว้ด้วยส่วนหนึ่งของกลางคืนอันมืดทึบชนเหล่านี้คือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون แล้วเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้ตั้งภาคีว่า จงอยู่ณสถานที่ของพวกเจ้า พวกเจ้าและบรรดาภาคีของพวกเจ้า แล้วเราได้แยกพวกเขาออกจากกัน และบรรดาภาคีของพวกเขากล่าวว่า ไม่ควรเลยที่พวกเจ้าจะเคารพสการะต่อเรา فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين

ขณะนั้นทุกชีวิตจะถูกทดสอบถึงสิ่งที่กระทำไว้ก่อน และพวกเขาจะถูกนำกลับไปอย่างอัลลอฮ์พระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาจะหนีไปจากพวกเขา قل ม أم ن يملك ي م ك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าใครเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพมาจากฟากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกเจ้า หรือใครเป็นเจ้าของการได้ยินและการมองเห็น แล้วใครเป็นผู้ให้มีชีวิตหลังการตาย และเป็นผู้ให้ตายหลังจากมีชีวิตขึ้นมาแล้ว แล้วใครเป็นผู้บริหารกิจการ และพวกเขากล่าวกันว่า อัลลอฮ์ดังนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า แล้วพวกเจ้ามายำเกรงบอกหรือ ف ذ ل ك فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون นั่นแหละคืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่แท้จริง ฉะนั้นหลังจากความจริงแล้วจะมีอะไรอีกนอกจากความหลงผิดเท่านั้น แล้วทำไมเล่าพวกเจ้าจริงถูกให้หันเหออกไปอีกเช่นนั้นแหละลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้าย่อมเป็นจริงแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนว่า แน่แท้พวกเขาจะไม่ศรัทธาคุณฮัลมีชุรคาอคุมมัยับดาอุลขลทุมมัยุอีดุห์คุลิลลาฮุยับดาอุลขลทุมมัยุอีดุห์ฟะันนาสุฟะุณจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่ามีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้า ที่เป็นผู้เริ่มแรกในการบังเกิดแล้วให้บังเกิดขึ้นอีกทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์ทรงเริ่มแรกในการให้บังเกิดและทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นทำไมพวกเจ้าจึงหันเหออกจากความจริงแล้ว ق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่ามีใครบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้า เป็นผู้ชี้ทางสู่สัจธรรมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด อัลลอฮ์ทรงชี้ทางสู่สัจธรรม ดังนั้นผู้ที่ชี้ทางสู่สัจธรรมย่อมสมควรยิ่งกว่าที่จะรับการปฏิบัติตามหรือว่าผู้ที่ไม่อาจชี้แนะผู้อื่นได้ เว้นแต่จะถูกชี้แนะทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินกัน เช่นนั้น وما และส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใด นอกจากการนึกคิด ถ้าจริงการนึกคิดนั้นไม่อาจจะแทนความจริงได้จะอย่างใดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ وما ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين และอัลกุรอานนี้ไม่ใช่จะถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์แต่เป็นการยืนยันคำพีที่มีมาก่อนและเป็นการจำแนกข้อบัญญัติต่างๆในนั้น ไม่มีข้อสงสัยในคำพีนั้น ซึ่งมาจากพระผู้อภิบาล แห่งสากลโลกอัมยกูลูนัสรากลฟะตูบิซูรติมิทลิฮิวะดูมันิสตตะตุมมินดูนิลลาฮิอินคุนตุมซาดิกีนหรือพวกเขากล่าวว่า เขามูฮัมหมัดเป็นผู้เรียบเรียงขึ้น จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงนำมาสักบทหนึ่งเยี่ยงนั้น และจงเรียกร้องผู้ที่พวกเจ้าสามารถนำมาได้ นอกจากอัลลอฮ์ หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดผิดแต่ว่าพวกเขาปฏิเสธที่พวกเขายังไม่รู้มาก่อน และสัญญาร้ายยังไม่ได้มาอย่างพวกเขา เช่นนั้นแหละ บรรดาชนรุ่นก่อนจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาแล้ว ดังนั้นจงดูเถิดว่า บั้นปลายของพวกอาธรรมนั้นเป็นอย่างไรและในหมู่พวกเขามีผู้ศรัทธาต่ออัลกุรอาน และในหมู่พวกเขามีผู้ไม่ศรัทธา และพระเจ้าของเจ้า

และการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้า พวกเจ้าจงปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่ฉันกระทำ และฉันก็จะปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและในหมู่พวกเขามีผู้ฟังเจ้า เจ้าจะให้คนหูหนวกได้ยิน และถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือและในหมู่พวกเขามีผู้มองไปอย่างเจ้า เจ้าจะชี้แนะให้คนตาบอด และถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสายตาที่ใช้มองดูกระนั้นหรืออินนัลลอฮะลายัลลิมุน الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون แท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างใดแต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่อธรรมต่อตัวของพวกเขาเองวัและิในวันัอานที่ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين แล้ววันที่พระองค์ทรงชุมนุม พวกเขาประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เดียว ในเวลากลางวัน พวกเขาทักทายซึ่งกันและกัน แน่นอนผู้ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ์ย่อมขาดทุน และพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

ดังนั้นทางกลับของพวกเขาย่อมไปสู่เรา และอัลลอฮ์จะทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขากระทำและทุกประชาชาติมีศาสนาทูตถูกส่งมา ดังนั้นเมื่อศาสนาทูตของพวกเขาได้มาแล้วกิจการระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินโดยเที่ยงธรรม โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมและพวกเขาจะกล่าวว่า เมื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏ หากพวกเจ้าพูดจริงล إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวฉันเว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์สำหรับทุกประชาชาติย่อมมีเวลากำหนดเมื่อเวลาของพวกเขามาถึงพวกเขาจะขอผ่อนผันให้ล่าช้าสักระยะเวลาหนึ่งไม่ได้ และจะร่นเวลาให้เร็วขึ้นก็มีดอุามดาังอารจูจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือหากการลงโทษของพระองค์ประสบแก่พวกเจ้าในเวลากลางคืนหรือกลางวัน ทำไมพวกอาจากรเหล่านั้นถึงขอร่นเวลา أثم า ذ าา ا وقع า م ن ت ครั้นเมื่อมันเกิดขึ้นพวกเจ้าก็ศรัทธาต่อพระองค์กระนั้นหรือขณะนี้พวกเจ้าศรัทธาก่อนหน้านั้น พวกเจ้าเคยเย้ยหยันขอร่นเวลา แล้วมีเสียงกล่าวแก่พวกอาธรรม ว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษอันจีรังเถิดพวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนเว้นแต่สิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้เท่านั้น และพวกเขาจะสอบถามเจ้าว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นจริงหรือ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแน่นอนทีเดียว ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลจังแท้จริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และพวกเจ้าจะไม่สามารถรอดไปได้ وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون หากทุกชีวิตที่อาธรรมที่อยู่ในแผ่นดิน จะยอมไถ่ตนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ และพวกเขาก็จะซ่อนความเสียใจ เมื่อเห็นการลงโทษและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างเที่ยงธรรม โดยพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่อย่างใด ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون พึงทราบเถิดว่า พึงทราบเถิดว่าแท้จริงสัญญาของลอนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้พระองค์ทรงให้เป็นและให้ตาย และอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป ยาอยุันนาสุดจาอัตคุม موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين โอ้มนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงข้อตักเตือนจากอัลกุรอานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว และมันเป็นการบำบัดสิ่งที่มีอยู่ในสวงอก และเป็นการชี้แนะทาง และก็เป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์และด้วยความเมตตาของพระองค์ดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิดซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้กุลอะรอตุมมาอัะลัลลอฮุลักุม من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله ت ه ت ر و ن ทุกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าเห็นแล้ว ไม่ใช่หรือ ซึ่งเครื่องยังชีพที่ลอทรงประทานให้แก่พวกเจ้า และพวกเจ้าก็ทำให้บางส่วน เป็นที่ต้องห้าม และบางส่วนเป็นที่อนุมัติ จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าลอทรงอนุมัติให้แก่พวกเจ้า หรือพวกเจ้าอุปโลกให้แก่อัลลอฮ์กันแน่ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون และบรรดาผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์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

ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين และเจ้าไม่ได้อยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเจ้าไม่ได้อ่านบางส่วนจากบันในอัลกุรอานและไม่ได้กระทำการใด ๆเว้นแต่เราได้เป็นพยานแก่พวกเจ้า ในขณะที่พวกเจ้ากำลังง่วนอยู่ในเรื่องนั้น และจะไม่รอดพ้นจากพระผู้อภิบาลของเจ้า การกระทำใด ๆ ที่มีน้ำหนักเท่าทุลีทั้งในแผ่นดินและชั้นฟ้า และที่เล็กกว่านั้น และที่ใหญ่กว่านั้น เว้นแต่อยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้นอัลาอินนาอูลียา อัลลอฮิลาขอฟุนอลัยฮิมวะลาฮุมยฮซนูนึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาคนที่อัลลอฮ์รักนั้น

สำหรับพวกเขาจะรับข่าวดีและในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลิขิตของอัลลอฮ์นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่และคำพูดของพวกเขาจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจ แท้จริงอำนาจทั้งมวลนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อัลาอินนลิลลาฮิมันฟิสสมาวาติวะมันฟิลอัรฎ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون พึงทราบเถิดว่า ท้จริงทุกสิ่งในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสิ่งในแผ่นดินนั้น เป็นของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ยิงวอนขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้น จะไม่ปฏิบัติตามภาคีเหล่านั้น พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่การคาดคิดเท่านั้น และพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากการคาดคะเน هو ا ล ذ ي جعل لكم ลล ل ي ل สกุนูฟีฮิวันนฮารมุบซิรา อินนฟีดาลิกลาอายาติลิกอมียัสมาอูนพระองค์ผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนและกลางวันเพื่อจะได้มองเห็น แท้จริงดังกล่าวนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้ชนที่ได้ยินอย่างแน่นอน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 พวกเจ้าไม่มีหลักฐานใดๆในการกล่าวเช่นนี้ พวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายต่อล้อในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงบรรดาผู้กล่าวเท็จต่อล้อนั้นไม่ประสบความสำเร็จดอก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

และเจ้าจงอ่านให้เขาฟังเรื่องของดาบีนูเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน หากว่าการทักอยู่ของฉันและการตักเตือนของฉันด้วยองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่กับพวกเจ้าแล้ว ฉันก็ขอมอบหมายแด่ลอเท่านั้น พวกเจ้าจงร่วมกันวางแผนของพวกเจ้า พร้อมกับบรรดาภาคีของพวกเจ้าเถิดแล้วอย่าให้แผนของพวกเจ้าเป็นที่ปิดบังแก่พวกเจ้า แล้วจงดำเนินการต่อชั้นทันที โดยอย่าได้ลังเลถ้า หากว่าพวกเจ้าผินหลังให้ฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนใดๆจากพวกเจ้า แต่รางวัลของฉันอยู่ที่อัลลอฮ์และฉันถูกชายให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมฟ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين และพวกเขาก็ปฏิเสธมวเราได้ช่วยเขาและผู้ที่อยู่กับเขาให้รอดพ้นอยู่ในเรือ และเราได้ให้พวกเขาเป็นตัวแทนในเวลาต่อมา และเราได้ให้ผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราจมน้ำ ดังนั้นจงดูเถิดว่าบ้านปลายของผู้ที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไรและ หลังจากเขานัวแล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตไปยังประชาชาติของพวกเขา และบรรดาศาสนาทูตเหล่านั้นได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อนัวมาก่อน เช่นนั้นแหละ เราได้ประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้น ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين หลังจากพวกเรานั้นแล้ว เราได้ส่งมูซาและฮารูนไปยังฟิรูนและบรรดาผู้นำของเขาด้วยสัญญาณทั้งหลายของเรา พวกเขาก็เย่อหยิ่งโอหัง โดยที่พวกเขาเป็นกลุ่มชน ที่มีความผิดท่านเมื่อความจริงจากเราได้มาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงนี่คือมายากลอันชัดแจ้ง قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أ มูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าได้กล่าวร้ายต่อความจริง เมื่อมันได้มาอย่างพวกเจ้ากระนั้นหรือนี่คือมายาคนและนักมายาคนนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จหรอก้้าาาาว่เจจมล قالوا ร ج ئ ت ن ا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما ا ัต ب ر ي ا ء في الأرض พวกเขากล่าวว่า เจ้ามาหาเราเพื่อที่จะหันเหเราออกจากสิ่งที่เราได้พบเห็นศาสนาของบรรพบุรุษของเรา และเพื่อที่ความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินจะได้เป็นของเจ้าทั้งสองกระดันหรือแล้วเราจะไม่สภาต่อเจ้าทั้งสองเป็นแน่ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم และฟิรูนได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงนำมาให้ฉันนักมายาคนผู้เที่ยวชาญทุกคนเมื่อนักมายากลมาแล้วมูซาได้กล่าวกับพวกเขาว่า พวกเจ้าจงโยนสิ่งที่พวกเจ้านำมาเพื่อจะโยนเถิดเมื่อพวกเขาได้โยนไปแล้ว มูซาได้กล่าวว่า สิ่งที่พวกเจ้าได้นำมานั้นคือมายากลแท้จริง อัลลอฮ์จะทรงทำลายมัน แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้การงานของผู้บ่อนทำลายดีขึ้นแล้วเราทรงให้สัจธรรมยืนหยัดอยู่ด้วยคำดำรัสของพระองค์และแม้ว่ามันดาคนชั่วจะเกลียดชังก็ตาม فما آ م من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين ไม่มีใครศรัทธาต่อมูซานอกจากลูกหลานบางคนจากกลุ่มชนของเขา เนื่องจากความกลัวต่อฟิรโอและหัวหน้าของพวกเขาจะทำความเดือดร้อนแก่พวกเขา แต่แท้จริงฟิรโอนั้นเป็นผู้หญิงพยองในแผ่นดิน และแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้ละเมิด และมูซากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน หากพวกเจ้าศรัทธาต่อลอพวกเจ้าก็จงมอบหมายต่อพระองค์หากพวกเจ้าเป็นผู้ยอมจำนวน พวกเขากล่าวว่าแด่อัลลอฮ์เราขอมอบหมาย โอ้ พระวิวานของเรา ได้โปรดอย่าให้เราเป็นเครื่องทดลองสำหรับกลุ่มชนผู้อาธรรมเลย และได้โปรดช่วยให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธา ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านด้วยเถิด وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين และเราได้มีองค์การแก่มูซาและพี่ชายของเขาคือฮารุน ได้จัดสร้างบ้านเรือนให้แก่กลุ่มชนของเจ้าทั้งสองในอียิปต์ และจงทำบ้านของพวกเจ้าเป็นกิบลาและจงปฏิบัติละหมาด และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาและ ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم และมูซาได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านทรงประทานความสำราญ และทรัพย์สินแก่ฟิรอูด และหัวหน้าของเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ โอ้พระผู้อภิบาลของเรา โดยที่พวกเขาทำให้กลุ่มชน หลงออกจากแนวทางของพระองค์ท่าน โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงทำลายทรัพย์สินของพวกเขาและโปรดทำให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างเพื่อไม่ให้พวกเขาสถาจนกว่าพวกเขาเห็นการลงโทษอันเจ็บปวด قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون พระองค์ตรัสว่าการวิงวอนของเจ้าทั้งสองถูกรับแล้ว เจ้าทั้งสองจงดำเนินตามทางที่เที่ยงธรรมและอย่าปฏิบัติตามแนวทางของผู้ที่ไม่รู้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 ถ้าเราได้ให้วงวานของอิสราเอลข้ามทะเลพ้นไป ดังนั้นฟิรูอนและผลพักของเขาได้ติดตามพวกเขาไป โดยอาธรรมและเป็นศัตรูจนกระทั่งเมื่อการจมน้ำได้ประสบกับเขาเขากล่าวว่าฉันศรัทธาแล้ว ว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากผู้ที่วงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาต่อพระองค์ และฉันคือคนหนึ่งในหมู่ผู้นอบน้อมบัดนั้นและแน่นอนเจ้าเป็นผู้ทรยศก่อนหน้านี้และเจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บาอจำลายแล้วนจเ ف บั ي นี้ที่จะค د ن ลิมันขลัก خ ل ف อายะ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ดังนั้น วันนี้เราจะให้ร่างของเจ้าออกจากทะเล เพื่อจะได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้า แต่แท้จริงมนุษย์ส่วนใหญ่เฉยเมยต่อสัญญาณต่างๆของเราและ อินนรับบกยักดีบยนหุมยวมัลกิยามะติฟีมาคานูฟีฮียัคตลิฟูนและโดยแน่นอนเราได้วงวานอิสราเอลพำนักอยู่ณสถานที่อย่างดีและเราได้ปัจจัยอย่างชีพที่ดีมากมายแก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาไม่ได้แตกแยกกัน จนกระทั่งเมื่อคำพีได้มาอย่างพวกเขา แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า ทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันถ้า หากเจ้าอยู่ในการสงสัยในสิ่งที่เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้า ก็จงถามบรรดาผู้ที่อ่านคัมภีร์ก่อนหน้าเจ้า โดยแน่นอนสัจธรรมจากพระผู้อภิบาลของเจ้าได้มาอย่างเจ้าแล้ว ดังนั้นเจ้าอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาดและ และเจ้าจะเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์แล้วเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ขาดทุนอินนัลลดีนฮักกะอะลัยฮิมคัลิมะตุรับบิกะลายูมินูนแท้จริงบรรดาผู้ที่พระดำรัสของพระผู้อภิบาลของเจ้าได้บัญญัติแก่พวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะไม่ศรัทธา ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم และแม้ว่าทุกสัญญาณได้มาอย่างพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะแลเห็นการลงโทษอย่างเจ็บปวด إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ดังนั้นทำไมจึงไม่มีหมู่บ้านสักแห่งหนึ่งศรัทธาโดยที่การศรัทธาของพวกเขาจะอำนวยประโยชน์แก่พวกเขานอกจากกลุ่มชนของยูนุส เมื่อพวกเขาศรัทธาและได้ปลดเปลื้องการลงโทษ อันอัปยศจากพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเราได้ยืดระยะเวลาหนึ่งให้แก่พวกเขาและ และหากพระผู้อบานของเจ้าทรงประสงค์แน่นอนผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลจะศรัทธา เจ้าจะบังคับ ผู้คนจนกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ศรัทธากระนั้นหรือและไม่เคยปรากฏว่าจะมีชีวิตใดศรัทธา เว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ และพระองค์จะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ไม่ใช้สติปัญญาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงรู้ว่ามีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดิน แต่สัญญาณและการตัดเตือนจะไม่อำนวยประโยชน์แก่กลุ่มชนที่ไม่ศรัทธา فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين พวกเขาจะไม่คอยดูสิ่งใด นอกจากการคอยดูเยี่ยงวันทั้งหลาย ของผู้ที่ลงลับไปก่อนพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริง ฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้คอยดู ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين แล้วเราจะช่วยบรรดารอซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้น เช่นนั้นแหละ เป็นหน้าที่ที่เราจะช่วยบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นกุลยาอายุฮันนาสุล كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลาย หากพวกเจ้าสงสัยในศาสนาของฉัน ดังนั้นฉันจะไม่เคารพพักดีบรรดาที่พวกเจ้าเคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์ แต่ฉันจะเคารพพักดีอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้พวกเจ้าตายและฉันได้รับบัญชาให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธาและว่าจงมุ่งใบหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาเที่ยงตรง และทรงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีและเจ้าอย่าวิงวอนขอสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮ์ที่ไม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้า และไม่ให้โทษแก่เจ้า หากเจ้ากระทำเช่นนั้นแท้จริงเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้อาธรรม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 และหากอัลลอฮ์จะทรงให้อันตรายประสบกับเจ้าแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดปลดเปลื้องมันได้ นอกจากพระองค์เท่านั้น และหากพระองค์ทรงปรารถนาดีแก่เจ้าแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดกีดกันความโปรดปรานของพระองค์ได้ พระองค์จะทรงให้ประสบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงบ่าวของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ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 แน่นอนสัจธรรมจากพระพยาบาลของพวกเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง แท้จริงเขาต้องดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขา และผู้ใดหลงทาง แท้จริงเขาก็หลงทางเพื่อตัวของเขา และฉันไม่ได้เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้า واتبع ما يوحى إ ิ ي ك ั ا ص ب ر حتى يحكم ล ل ل ه وهو خير الحاكمين และจงปฏิบัติตามที่ถูกเป็นองค์การมาอย่างเจ้า และจงอดทนจนกว่า อัลลอฮ์จะทรงตัดสิน และพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินที่ดียิ่ง